da je kazala umirna, naređena nam je. Misli, naredio je poslanik sallallahu alaihi wasallam da izađu na Bajram ili na musalu djevojke i one koje borave u svojim odajama i naredio je ženama u ciklusu da iziđu i da se izdvoje van musale gdje se kanja Bajram. A u drugoj se predaji kaže a bilo nam je naređeno da iziđemo na Bajram pa bi izišla i djevica iz svoje odaje i izišle bi žene koje su imale ciklus pa bi bile iza naroda pa bi donosile tekbire kao što oni donose ili sa njihovim tekbirima i a, dovile bi kao što oni dove želeći da postignu ili da zadobiju bereket toga dana i njegovu čistotu. Ovaj hadis od Umu Atije kaže se da ime Nusejbe da ime Nuseibe i kaže se da ime Nubeiša, Nuseibe ili Nubeiša. I Ibn Đuzi spominje da ime Luseina, Luseina, a ima i mišljenje na ime Luseibe. Luseibe. I Ebu Avane spominje u svome sahihu da je ime Luteiba. A spominje Ibn Bihatim u svojoj povijesti da je ime Hokka. To je šest mišljenja u njenom imenu. Kako se zvala. Ali je poznata kao šta? Umu Ati ili Pa ponekad znamo raviju po nadimuku. Je tako? A ne znamo znači po pravom imenu. Sličan je slučaj sa Ebu i sa mnogim drugim znači ravijama koji se znaju po oko imena se razilaze zato što mu ime nije šta korišteno puno svakoga zna ko je Buhureyre ili Ebu Muavija Ebu Muavija Darir kako mu im niko ne spominje po imenu svako spominje znači po nadimku i onda dođe nakon stoljeća znači dođe pitanje kako mu je bilo ime ima li gdje u rivajetu da mu je spomenuto ime pa se traže imena ali bitan je šta znači da, da se zna o kojoj se osobi o kojoj se osobi radi. A, jer ova su ponekad imena bitna. Znači ponekad dođe do isto je ime ili je isti nadimak, pa onda se ne zna koji je od dvojice. Jer mi imamo puno puta, e, to imamo, to su ovaj, e, šije pokušale da rade isto. Mi imamo taberija, oni imaju taberija. I tako, znači, na, imaju, znači, ulemu koje se zovu po istim imenom kao naši. I kažeš, rekao imam taberi to i to rekao imam taberi da se ne mora, ne mori noge prati, nego da se može po nogama potrati. Ne po mestvama, nego po koži. To je mezer šija, jel tako? Kažu, to je rekao i taberi. Ma nije taberi od ehlu sunneta, nego je taberi vaš rekao. Pa to ništa ne znači. To je opet ravno nula puta nula jednako nula. To je isto. Nikakve razlike nema. Kad se provjeri i ispita, nije to rekao naš taberi, nego njihov taberi. Znači, a, ponekad ta imena mogu biti šta? Jako nezgodna. Da budu predmet, jel tako, ovaj, određenih nesnoća. Ja sam bio u jednom mjestu na druženju i sad sam trebao držati predavanje Arapima. I najavljuje imam, kaže, i večeras će naš brat daje, jel šej, pa pogleda u mene da mu kažem ime. Rekao, Ebu Ahmed. E, kaže, ovaj, držat će, kaže, večeras predavanje, kaže, molimo svi da dođete i tako dalje. Došli su i na je bio tu, gledali smo Akšam, ja sam završio, ja sad sjedim da ljudi klanjaju sunnet, jel tako? I on najavljuje posle namaza, kaže, braće, nemojte se, kaže, razilaziti, jel? Jel danas je kod nas je tako, moraš ljude čuvati da ne pobjegnu posle, tako namaza. Moraš ga moliti da dođe šta na predavanje. Nemojte se, kaže, razilaziti, bit će predavanje, bit će šehe bohme drži predavanje i tako dalje. Ja sam završio ovaj, namaz, ja sam sjedio i čekam da ljudi završaju sunnete. I jel, tu sam gost je da gost je tako da bude dobar gost. Ne da ti trčiš sam, nego te kaže, e bujrum, drži predavanje. Ja sjedio, ustade čovjek, sa strane dođe, on je lijepo obučen, jel, po, po po standardu, u djelabi, lijepo bio, i sjede, inna alhamdulillah, ahmeduhu ta'ala, on On je, on je došao, priča, brat je Arab, i on drži predavanje. I on je održao predavanje, a ovoga što je najavljivo, nema ga tu. Kad je on završio u ovaj drugi, kaže, i kaže da Allah nagradi našeg brata Ebu Ahmeda svakim dobrom. A i on se zove Ebu Ahmed. On je bio tu na džumi kad sam ja držao hutbu i kad je rečeno poslije hutbe, brat Ebu Ahmed će držati predavanje, oni mislio da njega ciljaju. A on je došao tu kao gost, isto usput je negdje prolazio i ljudi su misle da je on ciljan čime. Kao Ebu Ahmed drži predavanje. Ebu Ahmed došao nam, kaže, u goste. I on došao tu, ja se Ebu Ahmed došao u goste. Ko, može biti drugi tu? I on je išao i držao predavanje. I on je završio znači svoje predavanje, on je pričao ovaj e, pričao, znači, držao lijepo stvarno predavanje, znači, ne može biti ljepše da nagradi, ali znači, bilo je šta? Nejasnoće koji je Ebu Ahmed? Odakle ste Ebu Ahmed? Jel? Pa kažemo, može šta? Ponekad e, imena mogu biti, znači, predmet čega? Nejasnoće, nije ovo bitno, koje držate da to nije sporno. Sporno je kad dođe rivajet. Ko je taj Ebu Mohamed, ko je taj Ebu Jusuf, ko je taj ovaj, ko je onaj, znači, dok se ne ovaj, e, ne saznaju me. Pa kažemo ovdje je umu atije lensarije, ona se zna po, po, po, po, po nadimku, znači a oko imena su velika raziloženja. Ona je bintu kjab. Znači bintu kjab. Bilo da se zove na jedan od ovih šest načina, ona je kćerka kjabova, znači to je bitno. A neki kažu da je bintul haris. No kaže Ebu Omar ibn Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala, kaže ona koja, se, e, koja je bintu kjab, kaže to nije umu atije. To je Umu omare Jel imamo a, Nusejbe imamo Nesibe. Pa je Nusejbe, ona je Umu Atije, a Nesibe je Umu Omare. To su dvije različite žene. Ovo je, znači, braćo, u... pogledajte koliko su islamski učenjaci, znači, išli do tih granica da, da, da, da rasporede imena, da se zna, da ne može nikakvi nejasnoća biti prenosi, a kogo da prenosi nije bitno, musliman je ko prenosi, što ti sad tu ovaj, e, e, ispitivaš i detaljišeš i debatišeš, musliman je čovjek, ala berektila primio predaju, što imaš programat nakon toga? Ne, ne. Kod, kod hadisa i kod rivajta ne da čovjek bude samo musliman. Pored islama, is, islam je vezan, znači, za njegova dalet, jer on opće može prenositi predaju. A nakon toga ako može prenositi, e onda gledamo jesi li znači pouzdan, imaš dobro pamćenje i u kakvom si halu i u kakvom si stanju. E, spominje um, e, Ibn Sad u svome Tabakatul Kubra da je ova e, Umu Atije izlazila sa poslanikom sa osadom u bitke. Da je izlazila znači u bitke. I da je bila na Hajberu i da je Alija radijalotala kod nje spavao lulu i od nje prenosi Muhammed ibn Sirin. Subhanallah, nekada su stvarno žene bile žene. Žene koje su danas vrijedile za, za, za ketibu muškaraca. Znači radile i bila i na, poučavala, bila alim i bila i muđahid i bila i majka i bila žena, znači sve je e, poslove je radila. Kaže Ebu Omar, znači se Ibn Abdul kaže Ebu Omar, misle se na Ibn Abdul ona je od stanovnika Basre, Basrika, od veliki znači poznati sahabiki, a bila je sa poslanikom sa u bitkama, liječila je e, bolesne i ranjene i ona je prisustvovala e, kupanju kćerke poslanika sa osrvom kada je preselila i od nje se prenosi znači ovaj e, pitanje kupanja mejta i njen hadis je osnova kada je u pitanju kupanje mejta. Hadis u umm Matije, Nesarije, ovaj, on je osnova, znači temelj, u tome možete naći isto tamo u knjizu Dženazu, ja sam spominjao, ovaj, znači, osnova je za kupanje mejta. Najbolji hadis koji najpreciznije opisao kupanje mejta je hadis u Matilje. Radijallahu ta'ala anha. I mi ćemo taj hadis spominjati kad dođemo do pogleda dženaze, ako nas uzvišeni Allah poživi, znači da budemo govorili o tome. A, jedna skupina Atabina prenosi od nje u Basri i na drugim mjestima i naučili su od nje kupanje mejta. Zato što je poslanik sa bio, znači govorio kako će raditi, direktno je govorio kako će, izravno je govorio kako će ono šta, kupati mejt. Prenosi 40 hadisa, šest bilježi Buharije i Muslim, ili sedam. Neka olema kaže šest, neki kažu sedam. Jedan bilježe Buharija koji ne bilježe Muslim, a jedan bliže Muslim koji ne bilježe Buharija. Znači, ovaj, i mi smo ovo zadnji put spominjali ovaj podatak, jel tako? Govorili smo ovaj podatak koji kroz naše uši prođe ništa, jednostavno da bi ovaj podatak se rekao, znači, treba jedan hafiz hadisa da mu glava pukne tri puta da, da, da, ovaj podatak kaže. Kako ćeš ti znati prebrojati među stotinama hiljada rivajeta, što sahi, što daif, kako ćeš znati koliko rivajeta ima? Pa je to trud veliki. A do nas je došlo samo šta? Rezultat truda. A ukoliko je truda, danas je to može lakše malo puta, putem, ne znam, pretraživača, lijevo, desno, možda bi se tu moglo nešto lakše raditi, ali nekada to nije bilo tako, nego su pretraživači bili prsti i po knjigama. Kopaj i traži. Rahimahumullahu ta'ala. nema nešto pouzdano kada je preselila. Nema nešto pouzdano, znači koje godine je preselila. Radijallahu ta'ala. Naredio je poslanik, sam da iziđu na to su djevojke. Djevojke koje su dostigle punoljetstvo. A neka ulema kaže da su to djevojke koje su se približile punoljetstvu, a neki kažu nakon što dostigne povjerenstvo pa se ne uda, vremena je malo prođe, ovaj, već zagazi u godine, a nije se šta? Nije se udala. Nije se udala. I onda kažu to je, to je taj, jeli, to je taj period. Jer e, kod, u arapskom svijetu je problem ovo žena dok malo zagazi u godine ostaje neudata. Ostaje, znači, nema više, znači, mogućnost tu da je, da bude eventualno nekome druga žena, ili da ide za nekoga tamo ko je imao iza sebe deset neuspjeli brakova, pa ti i tvoja sreća. Kako ta Allah Neki sam dan čuo od jednog šeha, ja sam znao da u Jordanu kad sam bio, da ima 40.000 djevojaka koje se neće udati nikada, koje su alanis. Znači, a kaže, od njega se čuo da ima 140.000. 140.000 djevojaka koje nikad muškarac ovako dotakao nije. I ona hodala pod iskačima i, i vucala se i ispod mosta i izvlačili dole, ovaj, dizalicom je izvlačila napolje i nosili je tamo da se trijezni po bolnicama. Ništa. Kuća, džamija. Ako je išla u školu, škola. A nikud lijevo desno. 140.000. Djevojaka, znači, koje su šta zagazile u godinama. Ja znam šta vam sad kola po glavama i telefoni i brojevi i adrese i ja ne znam adresa i telefone. Ja sam sam rekao stvarnost. Znači stvarnost koja ovaj vlada, a jordanska kompanija najskuplja, znači, jeli, letovi su najskuplji. Znači, žene su ušle u godine i više, jer, jer ovaj, vi, kad, kod Arapa je pravilo, kada upitaš pa ima 60 godina, kad je se ženio, dobro, lijepo. Koliko godina? Kaže, 18 do Oni, ne, to je njegov. Ja sam skoro bio u, u Sarajevu, doveo jedan momak jednog trgovca, bogatog iz Jordana, čuo da se ja učio u Jordanu, došao on, kada je tako, ja bi se ženio, on misli da mi imamo, jel tako, djevojaka na rukama i samo dok ti, te kažem, ti bira, jel? Ovaj, dobro, šta bi ti, kaže, maksimalno 25. 25, sluša, neko. nađemo ti havizu Kur'ana, na Kur'an na pamet. Djevojka od ahlaka i morala ima 27. Kaže, dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. On je sve 25 i, jeli, Ko onome kad stavite ovako, tako, nisam ja rekao. Znači ne vidi ni lijevo ni desno. On samo vidi, čekaj, živ bio Allahov robe. 25 godina, ne, ne, i ako nema hijjaba, ja ću nju pokriti. Ja ću se truditi, ja i uzmem nagradu. Da ona tebe ne otkrije. Tako, ona tebe ne, ne, iz, ne izvije iz cipela. Ti si, uzmi, uzmi vjernicu, ženu, udaju četiri stvari. Uzmi onu koja ima vjeru. Ma ne, bitne su godine. Pa čovjek da prednost i ljepoti i ovome, znači nad vjerom i onda nakon toga, bude nesretan. Ali bojim se da su takvi prije toga nesretni. Dok tako razmišlja, on ima pri sebi ovaj, eh, nesreće. Dobro. Znači, da iziđu djevojke i da iziđu one koje su u svojim odajama. Hudud su ovdje, neki kažu da su hudud kuće općenito. A neki kažu da su to odaje, neki kažu da su to a, one, kako bi rekao, ima neko, ima, ima izraz nekakav ovaj, za, za krevet kada onaj gore ide ovako pa dođe onaj prekrivač gore, kao, kao, kao kupa nekakva bude na krevetu. Tu su one bile skrivene posebno. El muhim. Ovaj, kažu da je tu razlika znači u tumačenju. Ispravno je da nisu kuće. Jer su u kućama i žene, i one koje imaju ciklus, one koje nemaju, i djevojke, i ove koji su, sve su u kućama. Pa je ovo znači posebno značenje. A najprije bilo su to bile nekakve odaje posebno u kojima se nalaze djevojke, znači, jer to je bilo znači poznato karada pa u to vrijeme, znači da su čuvali čednost, znači djevojaka i nisu im znači dozvoljavale da se pokvare. Dobro. A, naredio je ženama koje su u ciklusu. Naredio im je ko? Poslanica. I zapamtite kad dođe u šerijetu, živi bil. Kad dođe u šerijetu, da sam kaže, bilo nam je, bilo nam je naređeno. Znači, bilo je naređeno, izrazita većina islamskih učenjaka, u sulfika, ovaj, islamske metodologije, kaže da se odnosi to na naredbu poslanika sa svem njima. Neki su kazali, može biti naredba Ebu Bekra ili Omara. Ne, ispravno je to naredba poslanika sa svem. Bilo je naređeno da uradimo tako i tako, jel tako? Onda je ovaj, to naredba koja se odnosi na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovdje je naredio poslanik, znači ženama da iziđu Uh, ukazujući na vrijednost tog skupa, gdje se ljudi, gdje se muslimani okupljaju, a naročito u to vrijeme, kada je poslanik, sam sam to naredio, tada su muslimani bili relativno, znači, uh, brojčano su bili mali. Pa je poslanik htio da uveliča taj skup sa svim, znači, što ima, znači da iziđu, jeli, na Bajram, znači da se pokaže tada veličina, znači, muslimana i islama. I to, su džume, to su Bajrami, to je hađ, znači to su ti, li Bajrami gdje se okupljaju, jeli, gdje se okupljaju ljudi. Pa je naredio, naredio znači svima da iziđu. A, I u ovome hadisu je dokaz da je na izlazak na musalnu, da je to sunnet. Izlazak na musalnu, da je šta? Da je sunnet. Bilo da se radi o muškarcima ili ženama. Znači, trebaju izići, ali treba znači paziti da žene nisu, znači, da nema miješanja žena i muškaraca, ovaj, i da nije to, znači, da ne uzrokuje, znači, fitno ni njima, ni jednima, ni drugima, a, a mi smo spominjali prethodno po pitanju izlaska, znači ovaj ne, spominjali smo znači mišljenje. Kažu, šafi isključenja svojim posebno po tome poznati, kažu mogu izaći žene koje nisu nešto posebno lijepe, ovaj, koje nisu nešto zanimljive drugima, tako da će gledati, nego onako, el, prosječne žene, neki srednji taj stalež, pa naniže dole po pitanju čega, lepote izgleda. A kažu one koje su plaho lijepe, ne mogu znači izlaziti. Dobro, šta je bilo, kako su ovdje kod poslanika izgledalo sve, kaže, tada je bilo sigurno, kaže Ibn Molekin, koji je umro 804. hiđarske godine, kaže, oni su bili sigurni od fitneta. 804. hiđarska godina, zlatno doba fika. Ulema, to je, to vam je vrijeme, ovaj, e, e, kada je Ibn Hajar bio još mali, znači vrijeme, zlatno vrijeme u kome su ljudi živjeli, kaže, ovaj, tada je bilo ovaj, u vrijeme poslanika, ali nije bilo fitneta, tako da se ima puno fitneta, pa ne mogu. Ja Što onda da mi govorimo za naše vrijeme, Allahu dragi. Ako je za njihovo vrijeme gdje je vladala islamska država, gdje je bio halifa, gdje se poštovali principi islama i pravila i tako da to kaže, onda mi možemo samo plakati sami nad sobom kada je u pitanju vrijeme u kome mi živimo. Pored toga, riječi da mogu izići samo žene koje su, koje nisu lijepe, plaho su jako neprecizne. To smo govorili tako. Nema žene da će kazati za da nije lijepa. I ko žena najbitnija ljepota. I nakon toga, ovaj, ko će odrediti koja je lijepa, koja nije lijepa kada je svaka sebi lijepa. Znači, to je, to je, to je pravilo, isto kao po pitanju nikaba. To smo spomenuli u prošlom jel tako? Jesmo ili nismo? Jesmo. Pitanje nikaba isto. Lijepe trebaju ispokriti, one koje nisu lijepe ne trebaju ispokriti. To je, ovaj, to je nerealno pravilo i teško ga je znači, ovaj, u praksu sprovesti. U ome hadisu isto tako dokaz a, da je sunnet, znači kao što smo kazali da se klanja Bajram gdje na, na Musalli. Musalla je znači otvoreni prostor znači gdje će izaći muslimani, znači da se klanja i da ga je bolje klanjati tu nego u džamiji. Šta da je bolje klanjati? Bajna gdje? Na musali nego u džamiji, zato što je poslanik sa osram izlazio na musali. I većina, ovaj, kaže Ibn Molekin, većina u ljudi radi danas tako. U naše vrijeme radili? To je znači bilo, možemo znati, Ibn Hazin kada je govorio o kopavanju mejita. Kaže, mejit se kopa tako što se iskopa, pa se iskopa leht, pa se stavi u pa na desni se bok pa, pa, položi bez ičega da ide između njega i zemlje, znači direktno ide na zemlju. I kaže, danas se tako muslimani ukupavaju na cijelom dunjavu. Svugdje, znači, i onda, znači, možeš otprilike šta odrediti, kada je počela šta? Promjena. Kada ćemo mu sanduk, kada ćemo mu uže, kada ćemo mu ovo, kada ćemo mu ono, jel tako? Stepen po stepen, stepen dok ne promijenimo, znači, dženazu, ovaj, eh, bojim se da ne putu dženaze još malo eh, da, da nateraju kombi, na, na, na, na, mezar i, i kombi je dol, izbuša se, on ga spusti i zatvori se i kombi iziđe, ovi samo zagrnu ne vidiš ništa, ne vidiš. To je pogrešno. Od mejta jeste, od, od, od, od ciljeva dženaze jeste da, da, da, da, da, da ovaj, vidiš mejta, da, da, ga dini, da ga nosiš. Je tako? Jer sunet kada se nosi mejt, kako je sunet nosi mejt? Ko će mi kazati? Šta na? Na ramenima, u redu. Ali kako ti koji nosiš, kako ćeš ga nositi? Nosiš ga prvo sa sve četiri strane. Znači da što više nosiš mejta. Tako je prešao od ono Ibnu Omara i drugi. Sa sve četiri strane, da je da se mejt nosi sa sve četiri strane. I to došlo u rivajtu od Ibnu Omara kao njegov postupak. Čak mislim da je došlo da je od sunneta da se tako radi. Poslanica jedne prilike kada je bio, znači, on je prošao pored njega dženaza i ustao je poslanica sa osam. dženaza pro. To je znači da ukazuje na šta? znači da je to veliki čin. Dženaza nije sjetnica. Prolazi džena, dženaza, da je valio ne bi Da je valio živio. Da tako? Dženaza je da uzmeš pouku. Ja valio, ne valio, to nije tvoje, valio, ne valio, to nije tvoje da sudiš. Tvoje je da uzmeš pouku iz dženaze živi. I zato kada je poslanik sa ovaj, kaže, kaže, govorite dobro, jer meleki aminu na vaše riječi. Meleki aminu na vaše, jel riječi. Pa se na dženazi najljepše vrijeme za pričanje viceva je kada je dženazu. Znači, ljudi idu iz dženaze i pričaju vice. Dede stare sjede oko dženaze, svojim ušima sam bio slušao dede sjede njih, skupina jedna, došli najvećeg kod Mejta, Mejt ispred njih i dedo priča kako je on tamo ganjao znaš šta je radio. To je njegov pamet, njegov razum je sam sročen u 70 godina tvoj, tvoja je pamet da pričaš pored Mejta kako si ti ovaj, Allaho nepokoran bio. Nisi nigdje mogao naći bolje i odobranije vrijeme nego da Znači, pa je dženaza, pa je poslanik sam ustao, je tako? Da prođe, znači, da prođe, pa je to bitno. E tako, znači, ove stvari koje su bitne, jeli, ovaj, uh, ko su mi se osnovno sa Bajram Ovaj, e, ponekad Ulema govori šta je bilo kod nas i u naše vrijeme bilo tako, svi su radili tako i onda je počela polako šta? mijenjati. Pa znamo, znači, u kom stoljeću je nastupile, u kom stoljeću su nastupile te promjene. Evo ovdje kaže tako, danas kaže svi ljudi klanjuju Bajrame. Toga danas nema više. To je danas iščezla ta praksa i ovaj e, postala je više u onome u, u, u perfektu. Bilo nekad i nema više. Mi smo u Iranu, alhamdulillah, uvijek smo klanili za jednog od učenika šeha Albanija, imao, džamiju koju je držao i uvijek izišao pored džamije, bio veliki prostor i tu bi, tu bi znači, mikrofona i tu bi se klanjao Bajram i stvarno nešto znači prelijepo. Znači da se oživi sunet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A, ovdje je samo izuzeta Mekka. Iz ovoga propisa izlaska na Samo izuzeta Mekka. je klanjaju Bajram namaz u džamiji. U Mesjidul Haram. I to je tako od uvijek se je klanjao Bajram i nije zabilježeno da je u Mekke neko klanjao Bajram van Mekke. Allah bi zna zbog vrijednosti Mekke s jedne strane i zbog čega? Nemogućnost je da se nađe musala jednostavno. Meka je sva takva je konfiguracija terena da će ne možeš lako naći salu gdje može izi da klanja tako puno ljudi. Pa bi najvjerojatnije zbog toga, znači da je bilo, u Mekke je znači ostalo da se, da se klanja. Kažu šafi isključajac i el mesčidul aksa. Meka ili Mesud Laksa. To je poznato mišljenje kod šafijskih pravnika. Većina šafijskih pravnika tako kaže. Imam Neovi se nije složio s tim. Imam Neovi kao, kao temelj šafijskog meseba od jel, tih e, kasnijih šafijskih učenjaka koji su došli. On, znači, nije se složio time, nego je stao na stranu džumhura, da je Mesud Aksa kao bilo koja druga džamija. Oni kažu Mesud Aksa je vrijedan namaz u njemu, jer je tu vrijedan namaz Eh, jedan za 500 ili, ili za 250, ovisno o rivajetima. I ovaj, kažu ima jako puno prostora oko sebe, pa može primiti znači ovaj dosta znači ljudi da se klanja, pa se ne mora izlaziti gdje na na musamnu. Jer musamna ne može primiti džamija toliko. Kaže, ova ima toliko je ona saha oko džamije velika da može, znači, koliko god ljudi da dođe da može klanjati. Pa su, znači, uzeli da je to, ovaj, poznato je, znači, u šafijskom mezebu, da, da šta im je dokaz to je, evo što je sa Medinom. Poslanik izašao na Musalu i naredio svima da iziđu. Hadis kome govori. su Mati sa Sarije. Znači, oni su Medinu izuzeli zato što za Medinu ima argument. Zato što je poslanik sa osnovim izlazio. Znači, Medina, kažu ne, dobro, šta je se bili, zašto Aksa može, ne Aksa, kažu može, zato. Kažu što je praksa sela, isto bilan su Aksa klanja, tehijet, ovaj, da se klanja šta? Bajram, zato znači što je džamija, jeli, široka i zato što je ovaj, vrijedan, znači namaz To su im tri argumenta kojima dokazuju. Medina, kažu ne, Medina imamo dokaz da je poslanik izlazio, da je trebalo u džami, klanio u džami i to je završeno. Ispravno je da mišljenje vraća u džumuhura u mene. Da, da je Mesiju laksa kao druge džamije. Nemamo, znači, dokaza koji to izvori. Ono što je izvojilo jeste Mesiju haram i ne znam da postoji neka velika razilaža među lemom po pitanju šta? Drevnog hrama. Za razliku od koga? Od, znači, ovaj drugi džamija, gdje nemamo, znači, tog, jeli, takvog argumenta. A, pa bi Znači, ispravno mišljenje da je Bejtul Maktis kao i bilo koja druga džamija. Dobro. Je li bolje onda klanjati Bajram u džamiji ili je na musalli? I oko toga postoji izvjesna razilaženja među učenjacima. Kažu neki spoljašnji argument ukazuju da je bolje gdje? Na, na musalli. Kažu ne bolje u džami. kažu jeste bolje u džami, bolje je, kažu, na musalli, ako džamija ne može primiti. A ako može primiti klanjače, onda je bolje u džamiji. Jer kažu, u džami u vrijeme poslanika, za je bila šta? Relativno mala. Bila mala džamija. Pa je poslanik sam htio da iziđe, znači na mjestu gdje se mogu svi izići. Našto što je naredio i ženama da iziđu, znači ne bi bilo dovoljno, ne bi džamija bila dovoljna. Pa je, ovaj, jer se džamija nakon poslanika sam uvijek širila, širila i dan danas se širi. Evo i sad su najavljene neke, nekakve ovaj, historijska, nekakva proširenja, ovaj, kakva nisu bila poznata ranije pored ovih znači postojeće, da će opet džamija biti širena. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, to ukazuje da, da, jel, da, da ima, dok ima potrebe za širenjem džamije, znači ukazuje na... Ali ako mi otkidamo džamije ovaj, komad po komad za, za nekakve druge potrebe, ali tako pravimo nekakve prateće objekte u džamiji, onda je bela. A to dok se džamije šire, to je Heidelberg. Pa kažu ako je džamija dovoljna, onda ne treba. Ispravno je, braćo, da bila džamija velika, bila mala, kako god da bila, ispravno izići na musalu. Jer izlazak taj na musalu ima nešto posebno, a to je izdizanje simbola islama. Ti kad ideš u džamiju i klanjaš, niko ne vidi ti klanjao barem u tako ne vidite, niko izlazi jedan po jedan, ovaj, dok mu sala je nešto posebno. Kad se ljudi iskupe, e to je znači nešto drugo. Naredio je poslanik sa ženama u ciklusu da iziđu i da se izdvoje van musalne. Ovo što je naredio da iziđu van musalne ova neka u nama dokazuje time da je zabranjeno ženi da ulazi u džamiju ako je u ciklusu. Može li to biti dokaz? Molim? Može. Ako je zabranjeno da bude na musalli, koja nije ograđena kao džamija, nema zidova, znači nije napravljena džamija, onda je preče da bude zabranjeno da dolazi gdje? Allah da je to dokazivanje ovaj, kada bi se došlo, znači precizno se gleda, ne bi znači mogao biti dokaz, nego e, želeći znači da odvoji znači žene sa tog znači mjesta, a želeći to mjesto ostane potpuno znači čisto, je li? I ovaj da ne bi a, a, slijedili znači ovaj zajednički znači sa muškarcima ili slično tome e, kao što je poslanik sa osaleme ovaj, e, odvojio je znači žene da, da ne bi znači bilo jeli, e, tog fizičkog znači kontakta jeli, sa muškarcima. Ili da ne bi bilo drugo nešto. Da ne bi bilo žene su tu, a ne klanje. znate da je poslanik sa ušao u džamiju i našao čovjeka da sjedi u džamiju Mesul Haif. I završio namaz, ali vidio dvojicu ljudi da sjede tamo. U jednoj predaj bio jedan. Pa prišao, kaže, što ne klanjaš sa muslimanima? Kaže, zar ni? Što ne klanjaš, kaže, sa narodom? Zar nisi musliman? Ovo Lema uzima dokaz je hadis. Oni koji kažu da onaj ko ne klanja nije šta. Kaže, što ne klanjaš, zar nisi musliman? Znači, ko ne klanja? Ne musliman ne klanja. Jeli, razumijevanje iz hadisa. Ovaj. Pa kaže, Ravija, kaže, a njegove ključne kosti se tresu od straha. Kaže, ovo posljednji, ja sam klanjao, kaže, u šatoru gdje, sam odsjeo tu, na hađu bio. Kaže, kad neko od vas klanja na mjestu gdje odsjeo, kaže, dođe sa ljudima, neka klanja. E sada zamislite, žene stoje tu i ne klanjaju. A zajedno su na jednom mjestu. Ne, nego vi koje ne klanjate šta? Odvojite se nas. Postoji mogućnost da iz, iz tog razloga. U svakom slučaju, znači, poslanik je sa osvrem odvojio ovdje žene, ovaj, a, pa je dokaz, znači to ovim da, da ne mogu ulaziti u džamiju, ha, iako je ženi preče koja je u ciklusu da ne ulazi u džamiju, postoje argumenti, to je stav u leme, to je poznato u pravim školama, ali Hadisti koji govore o tome ili su vjerodostojni, a nejasni, ili su jasni, a slabi. Kaže, zato kažemo preče i bolje ženama da ne ulaze, možda zbog tog stava većine uleme, a ko bi ulazio, znači u ciklusu u džamiju, žena koja je ulazila u ciklusu u džamiju, kad bi došla kraj da osudimo jasnim argumentom, znači da to presjećemo, bojim se ovaj da ne bi bio jasan argument i vjerodostojan, znači po tome pitanje. Ali ponekad čovjek se drži sigurnijeg mišljenja radi čega? toga da ne upadne u zabranjeno. I ovo je ovdje sigurno, nema sumnje da je ovo jedno od mišljenja gdje je bolje da se drži čovjek sigurnije. Ali ko bi učinio suprotno tome, neće kazati ti su učinio Allahu dragi to što si učinio, nije niko učinio ili, da se osudi žena zbog toga, to ne. Dobro. Je li dozvoljeno, je li ispravno dokazivati ovim hadisom, ovom naredbom da je Bajram namaz vađib, poslanik naredio da izlaze napolje. Pa da li se time može dokazati da je Bajram namaz vađu. I tu je opet šta? O svemu se Lema razišla. Tako. Braćo, Lema se nije razišla osim želeći istinu. Želeći istinu. I zato razilaženje među ulemom, znači u tom kontekstu se može shvatiti kao rahmet. U tom kontekstu. U kom kontekstu? Da su željeli svi istinu. Pa da ima pravo svako da i čtihadi, pa ti da bereš jedno mišljenje, a drugi drugo mišljenje, svako želi istinu i svi imaju nagrade. To je rahmet. Ali to da je razilaženje samo po sebi, globalno rahmet, i što se više razilazimo, to je veći rahmet, a to je to nije, to nije Ovdje je poslanik, sam sam naredio, ženama u ciklusu da iziđu. Jesu li žene u ciklusu duže da klanjaju? Smiju li klanjati? Ne smiju. Haram joj je da klanja u ciklusu. Ima, ha, ima, ima grije. Poslanik je sam sam naredio da iziđe. Je li ona u osnovi od onih koje su obavezane propisom? Nije. Pa onda je li, je li ta naredba dokaz? Ali je naredio djevojkama, drugima. Je tako? Ženama koje nisu šta? u ciklusu. Naredio je. Pa ako naredba se ne bi uzela, od, od ovi, da su izišli da povećaju broj muslimana, uzet će se naredba onim ženama koje su od obaveznika, koje su duže da obavljaju šta? Koje su duže da obavljaju namaz. Jer jasno? Pa je znači ovdje naredba da povećaju broj muslimana, da se izdigne znači taj, taj simbol islama, a to je znači okupljanje muslimana ili na jedno mjesto. A to je okupljanje muslimana na jednom mjesto. Kaže, pa bi donosile tekbire sa tekbirima, jeli, koji ljudi donose e, ostali svijet i tako bi dovile kao što oni dove, želeći bereket i čistotu tog dana. Ovdje kao da je pojašnjenje zašto su one izišle. Što će živa bila na musali, a ti ne klanjaš. Pa je onda došlo pojašnjenje, kao pojašnjenje u jednom rivajetu, da su izišle zbog čega? Zbog tekvira i zbog dove. Zbog tekvira i zbog dove. Nema sumnje da se milost spušta na njegove robove, klanjače, jer su klanjači, to su evlije. Kad te neko upita ko je evlija, reci klanjač. Koji klanja, to je Allahov evlija. A ako te upita, a šta ti je dokaz, reci dokaz mi hadis. Poslanika, sa osnovom kome kaže, inne evlija Allahumul musallun, Allahove evlije, kaže to sklanjač. Tako kaže Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, od iskoga bliži imam hakim sa dobrim lancem prenosivaca. Znači, ovaj, što si izišla? Izišla sam radi dove i radi tekbira ovaj, jeli, sa narodom. Pa je ovdje došlo znači jedno pojašnjenje u tom pogledu. Naravno, opet autor ovdje ponavlja, kaže, osim lijepe. Ne daju nikako šafijski pravnici lijepim djevojkama, ne daju nikako. Kažu, lijepa mora biti u kućama. Tako da momci koji dođu na Bajram da bi se oženio, ovaj, pitanje je šta će, jel tako, šta će ga zapasiti. Jer je ono što je, jel tako, odabrano je ostalo gdje? Po kućama, jel tako? A, ovdje imamo sada pitanje, znači, pira. Kada se donose, znači, tekbiri. Pa pošto je hadis, ima ga dosta, mogli bi se mi ovdje zaustaviti. Da to prepolimo, da znači na narednom predanju, ako još cijeli hadis, koji se... Ovdje ima dosta razreženog sami bira, ima da govorimo oko, a, znači, oko određenih, znači, mesela, a jedna od tih mesela jeste, možda da završimo samo kratko, e, propis Bajrama. Jesmo govorili o propisu Bajrama? Da li je vađib, nije vađib? Smo govorili o tome? Dobro, nije bilo. E, Bajram namaz, braću Ulema se razili po pitanju propisa Bajram namaza. Poznato je kod Šafi i kod Malika da je to pritvrđeni sunnet. imam Ahmed e, po jednom, e, kod njega je poznato da kaže da je to fard kifaji. Znači, ako obavi dovoljna količina ljudi, spada obaveza sa ostalim. A kod imama a, Ebu Hanife je vađib. I to je jedan vajet od imama Ahmeda. I odabro ga Ibnu Tejmije. I odabro ga Imam Šaukjani. I odabro je to Ibnu Bazi Ibnu Semin. Odabrano su mišljenje da je Ibnu Bazi Ibnu Semin kažu da je fart svakom čovjeku. Da mora izaći. Na osnovu ovoga naredbe ove koja je došla imamo e, ajet u kome uzvišenje Allah kaže Fesalli li robbike wanhar. Fesalli li klanja klanjaj se svome gospodaru. To su neki protumače da je to šta? Bajram. kažu to naredba za Bajram. Iako ta naredba to, je, to su tefsiri više, nije znači jasno spomenik, je tako? Pa je ovaj, razilaz znači veliko među i shodno ciljevima šerijata i onim što je došlo u ovome hadisu, nije daleko da bude Bajram namaz bađen, Nije daleko. Iz toga ne bi čovjek nikako trebao da Bajram ostavlja, da se igra sa Bajram, nego I hvala Allah ljudi se ne igraju sa Bajramom. On se poigra sa Sabahom. Da tako, Sabah ne klanja, dođe na Bajram. To je lijepo na Bajram, ali znači sabah je opet preći od Bajrama, tako? Pa bi sabah trebalo klanjati, pa onda Bajram. Ali znači da se čovjek igra da klanja sabah pa da kaže Bajram je i sunnet pritvrđeni se okrene, ne. Iako je pritvrđeni sunnet, kod jel, većine ovdje u Leme, kako kažemo, onda je opet je treće čovjek znači da ga klanja i da ne nikako znači taj vredni jeli, i Ne ostavlja taj vredni Pa ćemo inša Allah u našem narednom duženju, znači govoriti o znači samim znači kada se donose i koliko mjesta. الله تعالى وصلى الله عليه وسلم